Greetings, dear ones, I am Cryon of Magnetic Service. Saludos, queridos. Soy Cryon del servicio magnético. There would still be those asking if such a thing could be. Todavía hay algunos que se preguntan si esto podría ser. If it is appropriate, Si es adecuado that spirit would speak in this fashion. que un espíritu hable de esta manera. Y así les recordaré de lo que he dicho ya muchas veces. que todas las escrituras de este planeta a través de todas las épocas han sido escritas por humanos, no por Dios. Los humanos bajo la influencia del espíritu conectados a él. This is personal. Esto es personal. And it is sweet. Y es dulce. This is a safe place. Este es un lugar seguro. And even before we start the teaching, y aún antes de que empecemos con la enseñanza, I wish to announce that this is a safe, safe place. Deseo anunciarles que este es un lugar muy, muy seguro. Should you choose to open your heart this day? Si eliges abrir tu corazón en este día, no, negative thing will come in. no entrará nada negativo. You sit with family. Estás junto a la familia. the energy of this place pour to you. Que la energía de este lugar fluya hacia ti. So that you would be given a dispensation of understanding. Para que tengas una dispensa de la comprensión. For what we wish to do is complex. para un grupo avanzado. front workers Dada frente a trabajadores de luz que están preparados para escuchar estas cosas. information, information. Es verdad que será información básica, pero será información básica avanzada. For we are starting to to create the series about the system and how it works. Porque estamos empezando a crear una serie sobre el sistema y la forma en que funciona. The most misunderstood attribute of God. Que es el atributo más malentendido de Dios. How a human being works with spirit. La forma en que un ser humano trabaja con el espíritu. For this is the crux of the frustration porque aquí está el centro, el núcleo de la frustración. Muchas veces el trabajador de luz se siente bloqueado, atascado. Porque no entiende la comunicación. I don't know what to do next. Y no, no sabe qué hacer después. They truly don't even know who they are. Y realmente ni siquiera saben a veces quiénes son. There they sit waiting for, for something invisible. Y allí están sentados esperando algo invisible. From a place that they question. Que venga de un lugar del que tienen dudas. The system is like that. El sistema es así. The system is incompatible with you. El sistema es incompatible contigo. So here's what we wish to do. Y esto es lo que queremos hacer. In the first session, which is this day, en la primera sesión que es hoy, we wish to speak of the physics of the system. Deseamos hablar de la parte física del sistema. The confusion. La confusión. Explain what it is. explicar qué es. In the next session, which is for you tomorrow, en la sesión siguiente que para ustedes será mañana, we will explain how you work with the system. Explicaremos cómo ustedes eh, trabajan con el sistema. Two separate teachings which should be listened to together. Dos enseñanzas distintas que deben ser interpretadas o escuchadas juntos. The system of God el sistema de Dios. Complex it is. Es complejo. Let us start at the beginning. Pero empecemos por el principio. 85% or more of this planet un 85% o más de este planeta belongs to some kind of belief system pertenece a algún tipo de sistema de creencias which searches for God que está en la búsqueda de Dios. 85%. No importa dónde estén en el planeta. Creen en Dios. In many different ways. De muchas formas diferentes. Many different organizations. Con muchas organizaciones diferentes. Es abrumador, ¿verdad? that there is indeed something more than yourself on the planet. Que, hay, que haya algo más que eh, uno mismo, que ti mismo en el planeta. So you might say that there is evidence that the entire planet, or most of it, is involved in the search for God in their own way. Y así podríamos decir que hay evidencia abrumadora de que en todo el mundo hay una gran mayoría de personas que está buscando a Dios cada uno a su manera. And right there, the big question is, y ahí mismo la, la gran pregunta. Why would you care? ¿Por qué nos ha de importar? Are you in fear of God? Estamos eh, tenemos miedo de Dios? No. No. No. The human being wants to find what it's about. El ser humano quiere saber de qué se trata. The reason we have told you is Y el motivo por el cual os hemos dicho es que, vosotros sois parte del sistema sin saberlo. Es intuitivo. Y en cuanto puedes dilucidarlo, empiezas la búsqueda. Blessed is Bendito el ser humano que busca a Dios a su manera even Incluso si se encuentra en un edificio cantando o alabando. With Con doctrinas. Might be man Que pueden ser fabricadas por el hombre. Indeed, their heart and their compassion is the search for en, God. En realidad, el, el, el, corazón y su compasión están en la búsqueda de Dios. Let there be no judgment of your brothers and your sisters for this. Y que no haya ningún juicio de tus hermanos o hermanas por este motivo. And then there is the rest of you. Y luego está el resto. Those who would find yourself in a place like this. Aquellos que prefieren encontrarse en un lugar como este. Calling it esoteric llamándolo esotérico. Looking into yourselves, saying there has to be more. Buscando, sondeando en ti mismo, pensando y diciendo debe haber más. And you're right. Y tienes razón. And the thing that makes this difficult y lo que hace que esto sea difícil is that you are about to then go on a journey es que estás a punto de embarcarte en, una, en un viaje of and your understanding and your que está fuera de tu dimensionalidad, de tu comprensión y de tu zona de comodidad. Y las primeras preguntas que harás serán Who am I? ¿Quién soy yo? Who am I in the scheme of the universe? ¿Quién soy yo en el esquema del universo? What is ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Y cómo debo hacerlo? ¿Y dónde empiezo? These are Estas son preguntas válidas. each Pero cada una es difícil. For the answer to all of them is not an answer that you can discern. Porque la respuesta a todas estas preguntas no es una respuesta que puedas discernir. For you are three-dimensional creatures Porque tú eres una criatura tridimensional about to go on an interdimensional search for a piece of yourself. a punto de embarcarte en una búsqueda multidimensional por encontrar una parte de ti mismo. There are several ways I can set the stage here. Hay varias formas en que puedo establecer el contexto aquí. And so, within this message, we're going to feature a little creature. Y así, en este mensaje vamos a hablar de una pequeña criatura. It's going to be an ant. Que será una hormiga. And the ant has been given a task. Y la, a la hormiga se le ha asignado una tarea. All of the other ants want this ant to go and find the face of God todas las demás hormigas han encargado a esta hormiga que salga y busque el rostro de Dios. Intuitivamente saben que el rostro de Dios se encuentra en un lugar. Y así la hormiga emprende su viaje. Y se encuentra sobre una pintura. A painting which is as large todo lo que sabe la hormiga es que conforme da cada paso, color. Parece que encuentra cada vez más color. no, no y no importa cuánto se desplace la hormiga sobre el cuadro, La hormiga no tiene idea de cómo es el rostro de Dios. Goes back and reports to the other ants. Vuelve y informa a las otras hormigas. I walked and I walked. Anduve y anduve. I touched the face of God. Y toqué el rostro de Dios. But it's just a color. Pero es solamente un color. If you walk long enough, the color changes y to si, another color. Y si andas lo suficiente, ese color se convierte en otro color. Therefore, the reality to these ants is that God is a color. Por tanto, para estas hormigas la realidad es que Dios es un color. Pero esto es porque no hay forma de que puedan ver el cuadro en su totalidad. La humanidad tiene algo parecido con el espíritu. Humanity encompasses God as part of the three-dimensional scene of humanity. La humanidad mm, eh, incluye, abarca a Dios como parte del escenario tridimensional de su realidad. And you make assumptions. Y hace supuestos. Here is the first one. Y este es el primero. That God is in your time frame. Que Dios está dentro de tu marco temporal. Oh, there are light workers "Oh, we we know better than that." Y bueno, los trabajadores de, de Luz dicen, bueno, sabemos algo mucho mejor que esto. Sabemos que Dios es atemporal. Pero esto no es la forma. pero cuando pides algo, te sientes muy desilusionado cuando no ocurre en tu marco temporal. Algunos somos impacientes con nuestro tiempo tridimensional. Pues eh, dais golpecitos con el pie. Esperando la entrega del paquete que hemos pedido de Dios y, piensas, ¿verdad?, que el reloj eh, de Dios es como tu reloj, pero no es así. ¿Y qué es, lo que harás con ese conocimiento? ¿Y cómo vas a darle sentido a esto? De eso hablaremos mañana. Incluso piensas que Dios se parece a ti. We have said this before. Y esto ya lo hemos dicho antes. Humans have painted the picture of God as a human. Los humanos hemos pintado una imagen de Dios como un humano. The most sacred angelic beings on the the face of the earth. Los seres más angélicos y más, eh, más angelicales y sagrados sobre la faz de la tierra. Who come and go in their their miraculous form. Que vienen y van en sus formas milagrosas. In interdimensional form en formas interdimensionales. Y los dibujamos, los representamos en dos dimensiones. Les damos piel y les damos alas y un nombre. Y decimos, este es un ángel. Looks just like God. Es igual a Dios. No, doesn't it like you? No, no es igual a Dios, se parece a ti. And then there are light that say, well, we know better than that. Y luego los trabajadores de luz dicen, bueno, sabemos mejor. We know that God doesn't look like human beings. Sabemos que Dios no tiene un aspecto humano. Oh, really? De verdad. Then show me the painting of what you think God looks like. Entonces muéstrame el dibujo de lo que piensas que es el aspecto de Dios. There are very few, you know. Hay muy pocos, ¿sabéis? But you can porque no se puede pintar en un eh, espacio multidimensional. Eh, pensamos que Dios es lineal. La forma en que tratamos todo el proceso del sistema. sick. Vengo a un lugar, estoy enfermo. I need a healing. Necesito una sanación. I will get it. La recibiré. I will leave. Y me iré. Oh, how linear. Oh, qué lineal. Do you not understand? Es que no lo comprendéis. That you must swim in the energy with spirit. Que debéis nadar en la energía con el espíritu. Do you not understand that instead of that linearness of you must You must reach out and touch the face of God. No comprendéis que en lugar de esa linealidad debéis extenderos y, tocar el rostro de Dios. y podrías decir, bueno, ayúdame con esto. Haré todo lo posible. Pero tienes que desechar la idea de que Dios es como tú. Tu realidad no es Dios. Os daré un ejemplo que ninguno esperaba oír. Here you sit in a place. Aquí estáis sentados en este lugar. And you say, Where is God? Y decís, ¿dónde está Dios? I have the answer. Yo tengo la respuesta. And The answer is no. La respuesta es no. <laughs> There is no place for God. No hay un lugar para Dios. And you say, well, there must be. We've heard that, that God resides in, in heaven. y, dices, bueno, tiene que haber un lugar porque nos han dicho que Dios reside en el cielo. Donde hay mansiones y calles pavimentadas con, oro. O quizás Dios vive en lo que hemos denominado el gran sol central. Y ninguna de estas respuestas sería correcta. For the first one is simply a replication of a 3D city of yours. Porque la primera respuesta es una duplicación, una recreación de una ciudad tridimensional de los seres humanos. The second expression, the great central sun is a metaphor. Y la segunda respuesta, la del gran sol central, es una metáfora. Not for a place. No de un lugar. It's a metaphor for the center of every single atom. Es una metáfora para la existencia de todos los eh, átomos que han existido jamás. Dios no está en un lugar. Esto es lo que hace el vidente. Psychics of the planet will go out and they will try to contact the dead el vidente psíquico eh, en, el planeta irá e intentará eh, conectar con los muertos. Ahora, esto no lo esperabas, ¿verdad? Pero es, eh, escuchar. human are gone. Porque el cerebro humano dice se han ido. Because in linear time The soul energy has then passed. Porque en el tiempo lineal la energía del alma ya ha pasado. And you believe that that soul energy has gone somewhere y, to a place. Y pensamos que esa energía del alma se ha, ha ido a algún lugar. Therefore, the psychic, using their three dimensional perception, goes to that Pues. Por tanto, el vidente o psíquico con esa percepción tridimensional va a ese lugar. Y trae la energía del alma del fallecido. Reciben un mensaje y lo traen de vuelta. Y todo el mundo está impresionado y entusiasmado. Pero voy a decirles lo que ocurrió realmente. anywhere. No fue a ningún lugar. For the soul energy Porque is la in an interdimensional space, está en un espacio interdimensional where there is no past. en el que no hay un pasado. There's no time. No hay tiempo. How can you have a past when there is no time? ¿Cómo puedes tener un pasado si el tiempo no existe? We have discussed before that every soul energy on this planet leaves a residual here. hemos dicho antes que todas las almas en, este planeta deja aquí una energía residual, It gets more complicated, and I'll tell you about this in a moment. Y se complica aún más, ya les contaré más tarde. But think for a moment, your lifetime right now. Pero pensemos por un momento en nuestra vida, nuestra época, ahora mismo. Is imprinted onto the crystalline grid of the planet forever. Eh, queda impresa en la regilia, en la red cristalina del planeta para siempre. Forever para siempre. It has to be that way, for the vibration of the earth is the culmination, the sum of all of the entities upon it. Y tiene que ser así porque la, la energía del planeta Tierra es la suma, la combinación de todas las energías que están o han estado sobre ella. And when your physical body leaves, It does not diminish the crystalline grid. Y cuando tu cuerpo físico se va, esto no reduce la, red cristalina. Porque la energía de lo que tú eres ahora queda eh, impresa y, permanece allí. y lo que no esperabas oír hoy de mí is that when the psychic goes out to contact that one who is departed, es que cuando el vidente o psíquico sale para ponerse en contacto con el fallecido, they're simply talking to the residual in the grid. No hace otra cosa que hablar con esa energía residual que está en la red cristalina. They're not talking to you somewhere else. No están hablando con eh, están hablando eh, con la energía del alma que está eh, impresa aquí y es muy profunda. pero como el vidente está basado en, en, tres dimensiones, él dice, sí, he ido a otro lugar. concept of the future and the past does not exist on the other side of the veil. En el otro lado del velo no existe el concepto del futuro y del pasado. Even the expression other side of the veil is incorrect. Incluso la expresión otro lado del velo es incorrecta. Do you know where you go? Where you go when you meditate? ¿Sabes a, a, acaso a dónde vas cuando meditas? You touch the lattice tocas el, la, la red that is always here. que está siempre aquí. You journey into the center of atomic structure. Mm, viajas hacia el centro de la estructura you atómica. Become at a quantum state with the universe. Entras en un estado cuanti, eh, cuántico con el universo. And you touch the face of God. Y tocas el rostro de Dios. This is advanced information for it tries it tries the very fabric of your logic. Esto es información avanzada porque mm, llega a la, trama más fundamental de nuestra lógica. Y hay aquellos que dicen, bueno, Dios está a cargo. Esto significa que no entendemos en absoluto cómo funciona el sistema. ones who, say God is in charge and everything that goes on on the planet. Somos, eh, son eh, los que dicen que Dios está a cargo de todas las profecías y de todo lo que ocurre en el planeta. Not understanding sin entender the system. el sistema. The system is this. El sistema es esto. God is in charge of nothing. Dios no está a cargo de nada. It's the human beings who find God in themselves and awaken with light. Es el es el ser humano que encuentra a Dios en sí mismo y despierta esa luz. Y deja que Dios brille a través de ellos. y así es el humano El que abre las puertas de Dios. y cuanto más se abre la puerta, the more God can shine light into this planet tanto más luz podrá enviar Dios o hacer brillar Dios en este planeta. Escuchar esto. Tú estás a cargo de este planeta. Y cuanto más abrimos esta puerta Y entendemos este sistema. The tanto más luz habrá en este planeta. There is dimensional confusion everywhere. Hay una confusión dimensional por doquier. You ask for prophecy. Pides profecías. And the prophet goes to the other side of the veil. He y, thinks. y el profeta, según él cree, va al otro lado del velo to see what the future holds for earth. para ver qué encierra el futuro del planeta. And what he sees is chaos. Y lo que ve es caos. Things are always changing. Porque las cosas están cambiando continuamente. There really is no three-dimensional perception there. Y allí no hay en realidad una percepción tridimensional. And he has to make some sense of it, doesn't he? Y sin embargo tiene que encontrarle algún sentido. So let us add this part of the puzzle for the ant. Por tanto, vamos a añadir otro elemento del puzzle para la hormiga. De repente la hormiga vuelve otra vez al cuadro. Only the face Solo que el rostro de Dios sigue cambiando. Y la, hormiga vuelve a, las otras hormigas y les dice, es incluso más confuso de lo que yo pensaba. Estaba yo sentado y tan tranquilo y de repente los colores empezaron a cambiar debajo de mí. Y las otras hormigas no lo entendían. Ahora vamos a añadir otro elemento dimensional al cuadro. Vamos a convertirlo en un cuadro tridimensional. De repente ahora la hormiga está ascendiendo por montañas de color que están cambiando todo el tiempo. y the ant says y la hormiga piensa, este rostro de Dios realmente muy confuso. Porque ahora hay montañas color, de colores que cambian. no Pero sigo sin encontrar el rostro de Dios. El problema es el mismo que he explicado antes. When you go to an interdimensional state, there is nothing to see that looks like what you want to see. Cuando entras en un estado eh, multidimensional, no hay nada que puedas ver que sea como lo que esperas ver. And so, for you to make decisions in three dimensions based upon what you feel and see in that state, y, así tomar decisiones basadas sobre lo que ves y sientes y piensas en ese estado no te va a conseguir nada. In that interdimensional state, en ese estado interdimensional, the future Está allí el futuro del planeta. Represented by every possible potential Representado por todos los potenciales posibles que existen. Imagine the chaos. Imagina el caos. The seeming chaos. El aparente caos. Of future potentials created by the decisions of every human being on the planet. De los potenciales futuros generados por las decisiones de cada uno de los seres humanos en el planeta. Everything you might do represented in one place. Todo lo que podrías hacer representado en un solo lugar. And yet it's not a place y aún así no es un lugar. Ya les dije que esto iba a ser avanzado. y lo que estoy haciendo es preparándoles para que entiendan cómo funciona el sistema contigo y su belleza. Oh, es muy bello. Lo veis, es solo caos para vosotros. It's beautiful with lovely strands of order for us. Es bello eh, entrelazado con hilos de orden para nosotros. I haven't even begun to get to the confusing part. Y yo ni siquiera he empezado a llegar a la parte más confusa. Oh, I guess I ought to tell you. Supongo que tendré que contarles. Who are you? ¿Quién eres tú? Well, a piece of you exists in three dimension and you call it human. Bueno, una parte de ti existe en tres dimensiones y a eso lo llamas humano. That's a piece of you. Pero eso es una parte de ti. That's not all of you. No es la totalidad. And this piece is perceived as complete. Y esta parte es percibida como algo completo. This is the piece that wakes up in the morning and looks in the mirror. Esta es la parte que se despierta cada mañana y se mira al espejo and sees that they are another day older. Y ve que es un día más viejo. This is the piece that's always searching for God. Esta es la parte que siempre está buscando a Dios. On the painting. En el cuadro. Like the ant. Igual que la hormiga. Never seeing the big picture. Y que nunca ve el cuadro en su totalidad. And unaware of the big issue. Y, es, eh, y desconoce el tema principal. The big issue. La cuestión principal. That they're only a piece es que es, es solo una parte. Let me tell you about who are you. Déjame contarte quién eres tú. When you come into this planet, cuando entras en este planeta, there is an energy deposited into the akashic record. Hay una energía que se deposita en el registro akáshico. There is a setup that begins with the crystalline grid hay un esquema que se inicia desde el, eh, la red cristalina. So that everything you do becomes part of Gaia. De forma tal que todo lo que tú haces se convierte en parte de Gaia. There is a wonderful part of you you have called the higher self. Hay una, hay una parte maravillosa de ti que tú has denominado el yo superior. This is the spiritual parent of your soul. que es el padre espiritual de tu espíritu. Already I've described three parts. Y ya he descrito tres partes. You're only aware one. Y solo conocemos una. The one in the mirror. La que se mira al espejo. Oh, it gets more complicated than that. Bueno, y se complica más todavía. Every time you come into this planet. Cada vez que entras en este planeta. Featuring another physical expression. Con otra expresión física. You have the same higher self, soul, parent tienes el mismo em, yo superior padre de tu espíritu. me explain. Y lo voy a explicar. Tu yo superior sabe todo acerca de quién has sido. Porque ha estado aquí para en, en todas las ocasiones. Oh, y se complica más aún. In this interdimensional system of potentials, en este sistema interdimensional de potenciales, there are pieces and parts of you. Hay piezas y partes de ti. You didn't know that, did you? Eso no lo sabías, ¿verdad? There has to be. Y tiene que haber. There has to be. Tiene que haberlas. This explains the system of co-creation esto explica el sistema de co-creación. How can you co-create for you on this planet when there's only one piece of you? ¿Cómo puedes co-crear o crear conjuntamente para ti en este planeta si hay un, si eres uno solo? No entiendes que si eres una parte del, sistema de cómo funcionan las cosas, tienes que ser muchas partes de ese sistema. No puedes ser una parte pidiendo a las otras partes que le ayuden. You see, that's an old doctrine. ¿Ves? Esa es una doctrina antigua. You are multiple energies. Tú eres energías múltiples. Now let us apply that to the ant. Ahora apliquemos esto a la hormiga. Now the ant goes onto the picture. Ahora la hormiga se va debajo del the cuadro. Colors are changing. Cambian los colores. The topography continues to change. La topografía sigue cambiando. And horror of horrors, the ant continues to meet himself. y horror de horrores, la hormiga sigue encontrándose a sí mismo. Y ahora ya renuncia. no solo Dios es inusual, sino que eh, además por donde quiera que yo fui me encontré conmigo mismo. Eso es el sistema. Ahora aquí en esto hay orden. But I'm not done with the confusing parts. Pero no he terminado todavía con la parte confusa. Not only are there pieces and parts of you in this interdimensional soup of chaos. No solo hay partes y elementos de ti en esta sopa de un caos interdimensional. But then there is the issue of who you used to be on earth. Sino que además está la cuestión de quién has sido tú en la tierra. What you call the Akashic record. Lo que tú conoces como el registro akáshico, And you've named it. Y lo has nombrado. You've said it's my past life. Has dicho es el registro de mis vidas pasadas. In 3D it is. En tres dimensiones es así. I have Lemurians here. Pero aquí tengo lemurianos. And they understand what I'm speaking of. Y ellos saben de lo que estoy hablando. How many times have you been on the earth, Lemurian? ¿Cuántas veces has estado en el planeta lemuriano? Shaman, you find yourself sitting in the chair as a healer today. Y te encuentras hoy sentado aquí como un sanador. So interested are you in the energy of the healing of the lattice. Chamán, tan interesado <laughs> estás en la energía sanadora de la red. And how many times do you think it took you to get to that place? ¿Y cuántas eh, veces eh, piensas que te ha costado o has tardado en llegar a este, a este 50 el lugar? Times, 100 times? ¿50, 100 veces? More? ¿O más? And if I could introduce you to who you used to be, how would you feel? Y si yo podría presentarte a aquel al que has sido tú, ¿cómo te sentirías? And which one of the yous that you think was past do you wish to meet? ¿Y a cuál de, de tus vidas pasadas que piensas que has sido tú ¿A cuál quieres conocer? Well, I have more confusing news. Bien, tengo noticias aún más confusas. There is no such thing as a past life. No hay tal cosa como una vida pasada. For I just told you that all of those expressions go into the crystalline grid, did I not? porque como acabo de decir, todas estas expresiones entran en la red cristalina, ¿no es así? y eso significa que cuando llegas a este planeta, quien quiera que seas, En un estado interdimensional, todas esas vidas pasadas están activas en la red. works, y la forma en que funciona el sistema, es que they all file right into your DNA es que todas eh, se registran directamente en tu ADN. I told you this would be fun. te dije que esto iba a ser divertido. Inside you en tu interior is every creature that you claim to have been. Existen o están todas las criaturas que tú dices que has sido. Oh, it's what makes you so different. Esto es lo que te hace tan diferente. Some of you are born algunos han nacido so different from the others. De forma tan diferente de los demás. You were bored with it, with the wars that you fought, with the battles that you won. Han nacido en medio de las guerras que se han peleado, de las de las luchas que habéis combatido. With the relationships that you had, with the maturity that you you went through. Con las relaciones que habéis tenido y la madurez que habéis conseguido. We're going to talk about it tomorrow. Vamos a hablar de esto mañana. When some humans look in the eye of another human being. Oh. cuando, algunos humanos miren a los ojos de otros seres humanos, oh, escuchen esto. hay más que el amor que se ve allí. Bendito el ser humano que permite que su corazón se abra y que el akash salga y que pueda ver el, todo el trabajo que ha hecho y lo que tienen que hacer. Ven las almas antiguas y el linaje del pasado y no hay solamente amor, hay almas gemelas porque su impronta está aquí para siempre. The system is beautiful. El sistema es hermoso. But to you, pero para ti, it looks confusing. Parece muy confuso. Tomorrow we're going to tell you how to make some sense of this. Mañana os contaré cómo dar sentido a todo esto. These two channelings should be listened to together. Estas dos canalizaciones deben ser oídas juntas. Don't just leave it here. No lo dejéis solamente aquí. You are magnificent on this planet. Tú eres magnífico en este planeta. I've just given you information that every single time you come here, you leave something behind. Y te, de, te he dado información de forma tal que cada vez que vienes aquí dejas algo detrás. Told you that there's multiple copies of you, if you wish, on the other side of that veil you call interdimensionality. Te he dicho que hay muchas cosas, muchos. Uh, muchas partes de ti que están del otro lado de ese velo que llamáis interdimensionalidad. Algunos sienten esta, esta energía y dicen, bueno, tiene que ser un guía. Algunos están muy sintonizados con esto. Y dicen, los ángeles están conmigo. Pero tengo algo que decirte. Tú estás contigo. That's why it feels so good. Por eso se, lo sientes tan bien. Don't you understand? ¿Lo comprendes? And there will be those that I don't I don't like that. Y hay, hay, otra gente que dice, eso no me gusta. I I I don't want want want me me. me. with with something, something bigger than somebody important No quiero que yo no quiero estar conmigo, quiero que alguien importante oh, esté conmigo. It is important. Es importante. Tú eres, tú eres importante, eres una parte de Dios y una, un ser eterno advanced creature of God that you are. Criatura avanzada o evolucionada criatura de Dios. This energy demands that you understand many of these confusing things. Esta energía requiere que entiendas muchas de estas cosas confusas. You don't just sit in a meditative position and have God do something to you. No te limitas a sentarte en posición de meditación y, y, y esperar que Dios haga algo contigo. Gone are those innocent days. Esos días de inocencia han pasado. O cuando entras en un edificio, en una sala y esperas que algo ocurra. Es mucho mejor que eso. Ahora entras en una sala y encuentras tu maestría. Y te das cuenta quién es el sanador. Quién es el manifestador. And you start the training to know how to work y empiezas la formación para aprender a trabajar con ello. El sistema existe para ti. Y es hermoso. Está lleno de canto. Es la única palabra que se If me Si podrías escuchar ese canto. Disfrutas de la música en esta tierra. Porque llena tu corazón. You think it's just here, don't you? Y piensas que eso está solamente aquí, ¿verdad? <laughs> Oh, I've got music for you. Oh, yo tengo música para ti. And when you see me again, y cuando me veas you, la próxima vez, you will. Y será así. The tunes will play. Esa música sonará. And the choirs will sing. Y ese coro cantará. And you will burst forth in light. Y te manifestarás en luz. Singing about the face of God cantando acerca del rostro de Dios, which is you. que eres tú. You can't help it. No puedes evitarlo. It's filled with joy. Está lleno de júbilo. It's filled with joy. Lleno de júbilo. It's not filled with rules. No está lleno de reglas. That's the message of cryon. Ese es el mensaje de Crión. It's filled with unity. Está lleno de unidad. I am Christ. Yo soy Crión. And I have spoken through my partner for 18 years. Y he hablado a través de mi socio durante 18 años. And I have never ever told anyone, any human, y nunca le he dicho a nadie, a ningún humano, that I am the only source that they should listen to. Que yo soy la única fuente que debería escuchar. For there are pieces of God everywhere. Porque hay partes de Dios por doquier. There are those who are coming through and channel so many places. Hay uh, personas que están canalizando en muchísimos lugares. With profound information. Con información profunda. Male and female. Hombres y mujeres. Put them together. Juntémoslos. Unify these messages and get a larger message. Eh, unifiquemos este mensaje para sacar un mensaje más amplio. And yet, y aún así ponéis muros alrededor de cada uno. Y dices, no, no vayas a ver a ese otro. Pero escucha. si cualquier canalizador te dice alguna vez esto, walk Aléjate de él. Porque eso no viene de Dios. Dios eres tú, familia. Y Dios es todo Y está abierto a todos. Y os necesitáis mutuamente. De una forma muy grande. Ese siempre ha sido mi mensaje. Y lo seguirá siendo. Sería un buen momento para la sanación, ¿verdad? Por tanto, ¿quién es? that's going to start understanding who they are. que va a empezar a entender quién es. Who am I? ¿Quién soy yo? What if you were the one to heal yourself? ¿Y qué pasa si tú eres el que se sanará a sí mismo? Is that too grand? ¿Es demasiado grandioso? Would you allow it? ¿Lo permitirías? Do you really have to ask me for it? ¿Realmente tienes que preguntarme a mí? To make you feel better to ask me for it? ¿Te haría sentir mejor preguntarme? I don't have it. Pero yo no, no tengo una respuesta. I have the answer. O sea, tengo la respuesta. But I don't have the healing. Pero no tengo la sanación. Is that acceptable? ¿Es aceptable esto? Can you go inside and start to see your majesty? ¿Puedes entrar en ti y empezar a ver tu majestuosidad? Too hard, Creon. That's too hard. Es demasiado duro, Creon. Es muy difícil. I would rather come to a place and sit there and and, and have God touch me. Prefiero venir a un sitio, sentarme allí y hacer que Dios me toque. Bueno, es lo que acabo de invitarte a que hagas. Redispone tu pensamiento, cámbialo fuera de las tres dimensiones. Al menos comprende que este sistema es parte de ti y está preparado para la sanación para la cual has venido. Claim your Reclama, reivindica tu maestría. Comprende que eres parte de esta tierra y de este sistema. All I can do is invite you. Solo puedo invitarte. I cannot touch your heart. No puedo tocar tu corazón. I cannot make your brain think ni hacer que tu cerebro piense de, de una forma diferente que la que tú quieres que piense. Es un lugar seguro. Sí, hay ángeles aquí. Hermosos ángeles. No tienen piel y alas. Y, sus nombres son canto y luz. Son los que vinieron esta mañana. Pieces and parts of what you call your lineage. Son partes y elementos de lo que tú consideras tu linaje. Some of those that you have loved and lost on this planet are here. Algunos de los que habéis amado y perdido en este planeta están aquí. Do you really doubt that? ¿Lo dudas acaso? I invite you to smell them. Te invito a que les huelas. You know what it's like. Ya sabes lo que es spent eso. Years with them, you know what they smell like. Has pasado años con ellos, sabes let, cómo let huelen. Their individual essences waft over you. Sabe, eh, sabes que sus esencias individuales flotan por encima Listen de ti. Listen to the emotion of their hearts with yours. Escucha la emoción de sus corazones con el tuyo. For if it is true what I told you today, porque si lo que yo os he dicho hoy es verdad, you walk with them every day. Caminas con ellos cada día. En ese espacio interdimensional que llamáis el otro lado del velo. Deja que te miren ahora y que te digan, bien hecho, hijo. Estamos orgullosos de ti. Y no diríamos esto si no fuera así. ¿Es demasiado grande para ti? Well, there's more. Bueno, aún hay más. And so it is. Y así es.